Eta emanaldi berri bat Euskal iratietan eh, hitz eta putz eta lehioa idekiko dugu ikusteko orai eh, zer eh, den emankizun hortan atxaldeon eta ongietorri arantxa. Atxaldeon bai mil esker, ze plazera zure hauan entzutea, hitz eta putz hasten da. Egan bezala, txaldero hemen txe izanen gira algarrikin eh, lagunak, lagun virtualak nekin izanen ziste ere. Antenaren bidez, zesantza eta gaur zer aipatuko dugun, belen erran bezala iraultza zarituko gira, Hongkongen iraultza bat abiatzen ote da, eta iraultza bikoteetan, hainitzen zat iraultza da parekotasuna badelarik bikoten artean gizonak erratza pasatzen dularik, eta inkesta bat atera da, gerozta gehiago gizonak erratza pastu, eta dibortsoa arriskatzen du oraindik gehiago, Iraitz zufi aurre gurekin izanen da horren aipatzeko bera erizaina da eta gure laguntzaile izanen da hemen hitz eta putz emankizunen bi astero. Eta Frantses Senatuan ez da gehiago ezkerran agusi oartu ziste Frantses Parlamentuaren gainean kokatua den erabaki gunea garrantzitsua da lege dien pasatzeko dakizien bezala. Legea bozkatzen du, gobernuaren ekintzak kontrolatzen ditu eta politika publikoak ere neurtzen. Eta aldaketa izan da, haste buruntan, jakinean ziste ezkerrak gehiengoa galdu du. Eta lehen aldikotz, bi senatari FN Frente Nazionalekoak hor dira. Bata le penista integrala ala dio berak eta gainera senatuko gazteena bilakatzen da ere uh, eh, efeneko hau eta bestea norda da bigarrena Stefan Ravier deitzen da Stefan Ravier Norda. da espauzi Emen hemen bere hitz interesgarri batzu Est-ce qu'il ne faudrait pas légaliser le cannabis On pourrait légaliser le viol aussi. Non, parce que non, mais parce que le viol. Moi, non, mais, je fume du cannabis, mais je le, viole pas des femmes. mais le, hein. viol, le viol, finalement, c'est un rapport amoureux az dira nere hitzak, eh? ezin Eta Stefan Javierenak dira, ongi etorri beraz Stefani Frances senaturat eh, eta senatuaren aldaketan ere parekotasuna gizon emazten artean agertzen da, eh? egun eta hogeita mazazpi gizon izanen dira eta egun emazte gutiago, hogeita mazazpi emazte bakarrik eh? ara, Frances senatua eskuinera pastu da eta gizonak nagusi dira eta gaztena frente nazionaleko bat izanen da Eta musika hau ezagotzen duzela segor naiz. Eta beldur egiten du. Eta bai, marrazo bat ikusi da angelun asteburu untan. Eta gena, filmatua izan da argazkiak badira, marrazoak urbiltzen dira Euskal Kostaletik, ezkira politikarietaz ari hemen, bainan, egiazko arrainaz, eta kezkak agertzen hasten dira, baina ezinketa iduriz, uh, ez dira, beilari bat zu dira, bakizuen marrazo behilariak, eta ez dute olako minik egiten, beraz ez kezkatu, naiz eta musika horrek bel edo urtzena zaituzten. interneteko giroan gelditzen gira, eh, hau da beti hitz eta putz eman kizunaren eh, oinarri bat, eh, ene lagun birtualak hainitz, uh, eh, baititu zu ere segor nahi ere internet munduan, sare sozial eta malima Facebook eta Twitteren, han ere atsemanen hitz eta putz eh, eman kizunarekin, eta behortik ere aterakoitugu informazio hainitz usu uh, interesgarriak izaiten aldirenak, emankorrak ere, bainan batzutan ere informazioak ez dira beti egin egiak, eh? kasu egin behar da eta hortarako ere, hemen izanen gira informazio horiek zehazteko, ateratzeko, aipatzeko, polemikatzeko, ez da laguntzaileekin eta bezuekin ere entzuleak ez dudan nahi bauzie parte hartu eh, Twitteren bidez, Facebooken bidez, telefonoaren bidez, nahi bauzie bat egin ere, hemen txeidekia da antena 0 bost, bost behatzi, bost behatzi, hogeita mar, 0 bat telefono zenbakirat deitzen, nahal duzue eta bat batez aipatuko dutziet, baina eh, gainera be, marrazoaren filme hori famatua dena. Musika hau ere bizki famatua da TFN katean, zautzen duzie TFN segurnaiz telebista. Hori ere, eh, telebista utz eta irratia pitz hau da hitz eta putzen lema eta mon telebistari kritikaino batzu ere aterako dizkio eh, emankizun untan naiz eta badakigun ala ere badira gauza on batzu, baina behar dira jakin atxemaiten eta hortarat eramanen eh, zaituzte batzutan uh, nire gomendioak edo autuak proposatuz eta zuek ere nahi partekatu. Sare sozialen bidez ere egiten alko duzue eta TFN katean ebe zagutzen duzie bai, irriak badira gibilean, zenta hor eh, kronikalari batek eh, irratian egomatez aurkeztu zuen eh, musika hau. Hau da berrisailaren musika eta berrisailaren musika uh, be, filme horren musikatik beldurgarri hortatik ateraia izana. Garantzitsua da, beldurgarri ere izaitea informazioa. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Eta segitzen dugu internet eh, bediustuki narrosten duen gai batek ilan Umbrella Revolution deitzen da. Hori da itz gako nagusi bat eh, momentu hauetan sare sozialetan edatzen ari dena edo Occupy Central ere inglesez. Eta Hongkongetik elduden oiua da hau demokraziaren aldeko manifestazioak biderkatzen ari dira. Momentu hauetan historia pixka bat egiteko Hongkong erriaz zala ere. Mila batzion talarrogeita lau batean Margaret Thatcherrek eh, be eh, utzi zuen gune hori ados emaiten eh, da Txinako buruarekin Hong kolonia Txinaren esku usteko garaian Britania baitzen egun bost urtez kolonia egon ondotik autonomia bat bezala bilakatu zen autonomia hori jenitzen da kulturalki ere Txinako zentsura handia baderarik baina Hong Kongen demokraziari. Betik akotxen artean lotuak dira, tiena meneko sarraskia dibidez urte guzi zoroitzen dute, joren urtean neun taburita marmila pertsona bildu ziren orterako, txinan aldiz debekatua dea olako uh, oroimena lantzea. Eta gorilean, pekinetik berria etorri da uteskundentzat boskatzen ahalko dute, baina hiru hautagaien artean demokrazia errespetatuz beraz, baina txinako agintariek hautagaiak izanen dira, Eta horrek zinezko be, bat sortzen du, eh, jendea kesu bistanena ez baitute azkenean oien agintarien autua ukanen, eta beldurra txinaren aletik kontaminatzen luken irautza bat bilakatzen albaita, demokrazia gogoa hori pizten ahalite ikerarik eh, txinan, eta Umbrella Revolution ala ere azpimaratzekoa da, Umbrella badakizu zer den, eh? paixola inglesaz, lehenitzak baitira horiek inglesaz eh, ikasten direnak ere, Umbrella beraz paixola dolaren edo euritakoaren eh, iraultza txinan Hongkongen eta nundik heldu da hori, behiduri zan beti euria, bada uh, usu uh, jendea hoien paisolekin promenatzen dira eta manifestazio denboretan biziki praktikoak dira gas negargarrien kontra poliziaren tresna hori eta be manifestarien tresnak paisolak bilakatzen dira. Eta horiek segitzekoa, eh, sare sozialetan hainit segitua da eta sare sozialak ere debekatu dituzte txinan, etxirituzte Instagram kontua etxi dituzte, argazkiak horiek eh, edatzeko gune bat dena, eta momentu zoien irautza internetaren bidez edatzen ari dira Hongkongetik eta beldur handia. Sortzen ari dena, bostak eta amazazpi dira. Euskal iratietan ziste hitz eta putz eta musikarekin segitzen dugu. George Brassen zen Le Parapluik kantua laster, iraitz Sofia aurre gurekin izaren da, erizaina bera psikiatrian eta bikot artean parekotasuna ideia on bat ote da edo ez lagundu behar ote ditugu eh, lanak egiten, elgarrikin lan egin beharrote dugu baserak eh, partekatuz, adibidez, uh, sortzen da, iduriz, aipatuko dugu laster. Un coin de parapluie, contre un coin de paradis, elle avait quelque chose Un petit coin de paradis, contre un coin de parapluie. Je ne perdais pas au change, pardi chemin faisant que ce fut tendre, d'où ira de le chant joli que l'eau du ciel faisait entendre sur le toit de mon parapluie. J'aurais voulu, comme au déluge, voir sans arrêt tomber la pluie pour la garder sous mon refuge, quarante jours, quarante nuits un petit coin de parapluie contre un coin de paradis. Elle avait quelque chose d'un ange, un petit coin de paradis contre un coin de parapluie. Je ne perdais pas au change, pardi. Mais bêtement, même en orage, les routes vont vers des pays. Bientôt le sien fit un barrage à l'horizon de ma folie. Il a fallu qu'elle me quitte après m'avoir dit grand merci. Et je l'ai vue toute petite partir gaiement vers mon oubli. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis. Elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie. Je ne perdais pas au change, pardi. euritako edo paisola paradisoaren ordezkari eta iraultzari ere eh, laguntza ekartzen duena Hongkongen iraultza edo sortzen ari da bederen mugimendu zinez azkar bat bada erritaren uh, eh, aldetik roitziste okupi Wall Street izan zen New Yorken hemen Hongkongen okupi central beraz interneten hainitz aipatzen hasten den iraultza hori bostak eta hogei dira eta itzeta putz emankizun berri antziste euskal bertan. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Eta telebista utz, eta irratia pitz, gure kronikaren tenorea segidan, bostak eta hogei dira Euskal Irratietan. Euskal Irratietan. hitz eta putz emankizun eh, untan berezitasuna izanen da, ala ere momentu batzutan ez zela bakarrik izanen, beharrik hor izanen ditut eh, klubeko uh, eh, beputzak zakitola jan berden, behinan hemen lagun batzu behintzat egunero eta lehena, bauzu xantza, iraitz zufia horre zu izanen zira, etxaldeon? Etxaldeon, zesantza. Eh? <laughs> Eh, iraitz beraz hemen izanen da bebi astero eta eh, bere perfila, zakit perfil bat den, baina bederen zure lanbidea aipatzeko, uh, zu erizaina zira psikiatrian eta be, justuki batzutan ere ukanen dugu ango iritzi batzu ere, pixka bat iritzi, iraitzen iritzi dizberdinak, hola jaren dugu. Gure lehen gaia asteuntan, uh, be dut hor artikulu titulu bat ikusi dut. Piska bat nauena tituluak eh, behintzat eta piska bat asaldatu edo eh, titulua da gizomatek gerozta gehiago laguntzen du etxean bere emaztea eta gerozta gehiago arriskatzen du dibortzioa. Eta bai, ez da gehiago lagundu behar, etxan, hori da iraitz, ez da gehiago emaztek baute berriz. Haien gain hartu garbiketa, etxearen txukuntzea eta gizonaren slipak garbitzea ere. Bai, justuki pentsalazten nau uh, uh, anekdota bati, nun uh, emazte batek uh, behar izan zuen bere mutil lagunaren slipak erosi, uh, mutil lagunak ez baitzazkien bere neugiak bere amak erosten zizkio lako lehenago. Ah, senetzen ekspedientzia. Bai, bai, bai, personala. <laughs> Eta bai, eta ahi da, gauza hori partikatzuz nere inguruan, zenbat emaztek erosten dituzten beren lagun lagunen eh, slipak eta bereziki zenbat mutil eh, eh, lagunek inguruan ez duten ezagutzen beren neugia eta behar duten beraz beren ama deitu beren neugiaren jakiteko. Zer da, kasik iduridu azkenean uh, begizomat zartzen delarik bikotean emazte batekin, zena hor biztana, bikote heteroseksualetaz aligira gira bai. bakarrik, Be, aldatzen du amazen orta zarduratzen orain emaztea. Bai, eta gainera, ba, askotan, am, emaztea, gehienetan ere, hainitz, ama bilakatzen da ere, entzuten da bikota hainitz, nun batak bestea aita, ama da hitzen duen, aski ahigahia da, baina... Hori normala bat da. Normala, nire ustez, lehak eta askiek ez egiten da uxak badirelarik, eta gehienik ikusten hori apikotea zahartzen delarik. Bon, normala, ez dut pentsatzen, ez nuke egumatez apresiatzeko nire, nire lagunak ama deitzea, edonik aita, bon, bitxe egingo luke bai. Gertatuko zauzu lehenik <laughs> beraz, ale ere titulua zuk bidari dautzut e beraz artikulu hori, lehen gai bat hor ipatzeko, zuk eh, irakurri duzu, zer eh, pentsatu duzu eh, hori uh, ikusterakoan? Bai, joztuki, nik irakurri du okando dan lehen, uh, eturri zautan lehen galdera, da gehiago jakitean nork idatzi duen artikulu hori, eta bau, misten dena gizon bat da, Ba, ez nahua inbeste gizon batek idatzi du, eta beraz, galdera horrekin beste beste galdera initzeldu zauzkit, nahi nuke jakin justuki gizon horrek zenbat urte dituen, uh, zer nolako bizi mota duen, ea bere uh, amarekin bizi den, edo uh, bere uh, emaztearekin, emazte horrek zer podere duen etxean, zer jaman duen bere laneko nagusiarekin, eta barretagia da, nik olako gai bati hainbeste garantzia maitea bitxiatzen maiten dut, inkesta bat egitera egin, egin dute, ere, hori buruz. E, Azki ala ere, uh, dibortzioaren eh, inguruan, eta, uh, bon... Uh, gabe, beraz ez da dibortziori? Hori da, seguraski, seguraski ez da gertatu behar, eta seguraski ez den bikote batean gizonak ez du, uh, ez gauza unerik egin behar, seguraski. edo berdin, hori da. Hori da, ere galera, badira gauza iniz inkestan kontutan hartzekoak, ez dugu atseman detailerik inkesta hortaz. Ez, ez, eta gizon hori buruz ere ez, hori da, higahia dena. Beraz, uh, be hori, galdera guztiak posible dira. Mm. Uh, ba, nik nire lanarekiko uh, uh, gehiago ikusiko nuke gizon frustratu bat uh, inkesto belan. Nun, uh, zen uh, psikiatria. Bai, <laughs> bai. Nun bereziki ikusten dudan gizon bat arazo handi bat duena emaztearekin eta bereziki emazteak duen eta hartu duen jolarekin uh, gizartean eta beraz etxean. Eta harri garriena da erenik nik pixkatze tituluak argitu nau eta azkenan artikuluak tituluare beste zerbait erakusten du zenta artikuluan emana dela da azkenean eh, gaurko bikoteak eh, hartan emanen dut zenta bon, gaurko bikoteak, bikoteak denak desberdinak dira, eh, beraz eta bar, eh, hori uh, desberdina da baina eh, parekide direnak edo piskat gizon eta emaztek uh, ber uh, belanak egiten intuzelarik etxean izan garpiketa edo garbitu edo prikolaja, ez dakitzen hori bizentzutan baita, Be, azkenan dira bikote desberdinak eta emazteak ere emancipazio handiagoa baitute ere, erreskiago etxetik guten dira, erreskiago dibortzioan ere sartzen dira, eta erreskiago separatzen dira bikoteak ere gaur egun. Bai, hori egiten da, initz eh, emaztearen askatasunari lotzen da hori, justuki eh, emazteak ezola gehiago dependentzia hori eh, gizonarekiko bereziki uh, orain be, emazteak lanpostuak dituzte lako, eta beraz, hoien diru sartzeak dituztelako lako, uh, da, ez dutela gehiago dependentzia hori gizonarekiko eta erreskiago joaiten direla, nik beste galera beste modu batan egingo nuke, errango eh, nuke gehiago gizonek ez dutela gehiago argumenturik emaztearen atxikitzeko, zehatzeko etxean emazte horiek orain aske direlako. Bitsida hori gaita ere zuzu gaitan bikote baten berdela argumentu bat eh, beste gelditzeko? Eh, arazoak ordirelarik, arazoak nire ustez dena entzatzen da eta badakiguara ere nol, zer nolako estremoak zaiten aldiren separaketa batean eta separatua intzin zaiten aldiren arazoetan bikote bahnean. Bon, beraz, ala ere, ez dugu eganen eh, eh, gure, eh, lagureri, hemen ditugun entzuleeri, ez du balio gizonak gelditzea zuen lanak egiten, ez da uh, bat aterako gibelean. Az, ah, uh, justuki, goizuntan nire lanean aipatu dut, hola, zigarreta baten inguruan nire, nire zerbitzuan diren eriekin, eta batek, justuki, ez dut erretz galditu, psikiatri elektrikoa jaztuki. Eh, ah bai, mintzatzeko uh, leku eta berdinketa leku bat baita mm. erizaina eta eriaren artean. Tizgarria. Eta beraz, eri batek ina ipatuz gai hori, hola, simpleki, uh, eh, berak uh, beste ikuspundu bat eman daut, aski interesgarria dena, eta erriten zautan beretzat, gizon bada, hori janduena, Beretzat, berdin, mesu subliminal bat bazela, uh, gai horren gibelean, nahi mhm. baita, berdin, uh, gizon horrek nahiko, nahiko lukeela inkesta horrekin gizonak uh, eh, oldak arazi mm. eta justuki eh, gizonen iraultza behi bat egin manifestu moderno untan. Manifestu iraultzaile bat, eh, maskulinitatea dena... bat. Bon, beraz iraitz bukatzeko ala ere, uh, eh, hori giten zerzen gaia astapenean. gizonak gerozta gehiago gal, edo, laguntzen dolarik bere maztea edo neska laguna etxean, bikote batean ari gira bikote heteroseksualetaz beti, dibortxo arrisko gehiago ditu, konklusioa hortan geritzen gira iraitz? Bai, eta bakarrikola piskatzuen artean eh, ikusteko, uh, eh, galdegien nahiko nuke uh, entzuten beren gizonek, beraz, beren burua galdezkatzeko, jakiteko uh, beren slipen uh, neugia duten, beren amari galdegin gabe, eta emazteak beren burua galdezaten ere, galdegin dezaten ere, uh, ikusteko horiek dituzten beren gizonen slipak uh, erosten, uh, ez. Eta nire ustez uh, uh, sorpresak izaiten aldira, hainitz. Ebe horrekin galituko gira iraitz, uh, Sofia Horre, mil esker, bi asteren buruan ikusten gira berriz. Kusartio, mil esker eta galdera sakona hemen iraitzekin. E, zuek, beraz, zuen bikotean, e, nola pasten da? nor erosten ditu, slipak edo kilotak eh, nola martxatzen da hori galdera sakona eta ikusi. Ea ze partekatzea egiten duzuen ere zuen bikoteetan, be, nik azken hitz bat emanen nuke, ala ere parekotasunak ez du minik egiten bikotean ez dut uste behintzat. Gabon, posten donostien egotea. Festivalean beti jende asko hurbiltzen da eta beti hor girua sortzen da, ez? Baino egia ez. egotea, ba eskaparate politena da. Oso, oso polita. Ba, asko gustatu zaigu. Donostiako irurogeita bigarren zinemaldia egunero zuen gana iristeko, elkarrizketak, kronikak eta eritziak jasoko ditugu irurogeita bigarren Donostia Zinemaldia. Astelenetik ostiralera, goizberrin kronikak eta kulturalea berezia ere izanen duzue Donostiatik. Oh, Donostiako irurogeita bigarren zinemaldiaz goza ezazu Euskadi Ratietan. Sarri beraz itzordua Euskal Irratietan zurekin, maia muruaga zazpietatik aintzina, eta laster ere aipatuko dugu zurek ilanea, zer prestatu daukuzun, seiak aintzin, Unat gomitatuko zaitugu eta paskalindu laster gure kilan, bere kilan eginen dugu pundu bat, eh, sehaskaren inguruan, lehen ezan eh, bezala. Eta momentuz, webgunean itzulia eginen dugu, itz eta putz mankizunean, beti hori baita ideia, webguneari lotua edo internetari lotua gelditzea eta webguneetan zer berriten horretan eh, gure prentsan eta be, eh, aipatu duguna txetan berrietan eh, Bernadetek aipatu duena ortezeko maternitatea edo amategia etxi dute hainbeste polemika sortzen duena garai hauetan itxi nahi zutena eta azkenean be, istripu baten ondorioz etxi dute, kasik emaiten du prestatua dela hori dena, baina ala gertatu da eta gaur eh, momentu untan, tenore untan, eh, adibidez zudu esten, hau da titulu nagusia, beraz uh, akitania mailako begai nagusia eta berriara itzuli bat egiten badugu, berria.info web gunean, tenore untan uh, be, kataluniako prozesu subidan da, haipagai bereziki litekeena da konstituzionalak gau guztea bertan behera galdeketa behin behinean, ala Mariano Rasoi agertzen da argazkiz eta Katalunian egin behar den uh, galdezketa dudan eta Ibon Iparagire aipatu berri duguna ere berrietan preso gaixoari ukatu egin diote zigorra etxean betetzeko eskaera berria puntu eh, titulu nagusietan eta kaseta puntu infon oroitzapen maitakora onarpena eta egiaren eskaera endaian, asteburuko ikitaldia aipagai lehen horian, larumaten endaian galen gerpenaren hogeita margarren urte urrenaren uh, gogora ekarri zuten eta hor ekitaldiaren uh, bilduma beraz egiten dukazetak eta To aspaldikoa, sehaskako ikasle hui baten kronika ere kaseta.info nirakurtzen alduzue e, behaste buruntan, bildu baitziren sehaskako ikasle eta erakasle oi zonbaitzu irureun bat ez da guti kronika beraz e, ikasle oi baten ikuspegitik ikusia. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Eta internetan ere informazio batek eh, markatu nahu hor gaur ikusi dudana, edo lekukotasun bat eh, hori erraiten alduguna. Frantziako armada homofoa, homofoboa ote da galderazko ikura. Pierre Childlovskiren ustez bai eta bere eksperientzia aipatzen du militararen historiak erraiten aldugu markatu nahuela irakurri irakurtzen alda bere lekukotasuna interneten Eta hor eh, berak eh, beraz uh, eh, egindu, uh, ikasketak eginditu militar izaiteko, lehenik uh, preparatzeko klaseak eta uh, begara jortan uh, bere uh, lankideak edo uh, ikasle uh, be, berekin zirenak klaseak deskubritu dute homoseksuala zela. Eta hori izan da bere astapena, bizi zailaren astapena beraz Pierre Tzidlovski denzat, ondutik zentzir eskola ondia bidean sartu da eta beti saiatu izan da beraz bere eh, sexualitatea gordetzea eta bere eh, kideak ez dezaten jakin bera homosexuala dela, bere sexualitatea da ere berak eh, beretzatera txikitzen du, ez da edatzerik ere, bainan gau batez gertatu da gertatu beharretzena edo ez beharra, ala erraiten alba da bere, uh, bere gamberako kideak beraz uh, seksualki bortxatu dute, drogatu dute, eta ostatu batean beraz bortxatu dute seksualki, eta hortik haintzina, eh, be armadatik uh, eskuin botaia izan da Pierre Tchidlovski eta biziki gaizki bizi izan duena hori ezta dudarik, eta orain, eh, be, hausitan da armadarekin, erida biztana depresioan ere sartu da, eta zailtasunetan da, frantziako armada homofoboa ote da, bere abokat tak eh, ala zion ere defendatzeko, bere defendatzeko esaldi bitxi bat ere egin zuen emazte bat izan balitz bortxatua eh, hori uh, gehiago uh, segitua izan entzela bon, ez daiz segur hortaz ala ere, zenta beriki ere uh, kozet aldizkariak atera zuen inkesta bat uh, emazteak eta armada eta bereziki uh, diren bereziki uh, bortxaketak badirela dibide bat emaiteko uh, 2000 eta urtean Amerikar Ramadan hiru orduro eta sexual bat izan zen. Ez dakit oartzen giren hortaz, hortaz batzu borrokatzen baina nainitzek utzi dute edo erreformatuak izan dira. Ikusten ez den gerla hori tituluarekin beraz inkesta interesgarri bat ere. Atxamaiten alduzina interneten ere kozet, uh, eh, kozeten web adibidez. Eh, eta... Horritarazten hotzet, itz eta putze mankizunean gira atxaldero, lehen saioa goi atxalde untan eta egunero ostegun arte hemen izanen gira elgarrikin. Eta telebista utz irratia pitz lemapean, informazioak interneten bidez eta iritziak ere hartuko ditugu. Gure gomitari lekua utzi aintzin paskalindo izanen dena. Kazetariek, euskal irratietako kazetariek eta langileek haien iritzia emaiten dute egunero goizberrin utxegin baduzu egoizuntan, segidan, Jose Luis Aizpuru, zuri, itza, atxalde honna. Baita zuri ere, donioren loitzuneko auzapeza, peiuko duar txunduta dura azte pare bat euskeraz mintzatzen, kiskun kaskun zare euske izeneko mugaz gendiko euskara bultzatzeko egituraren aurkezpenean. Osoki euskeraz egin dute Nafarroako irungo eta lapurdiko autetxiek, arritu nau, eta pentsatu lurteko minari baten aitzinen hauten nintzenez baina mainaren inguruari zu egin, Eta lezaka, bera etxalar, arantza eta igantziko autitxek atxeman ditut euskera ederrena eleka. Horrek, pentsarazidit, zare euska egitura honek baduela gerorik. Nafarrak zientitu bai ditut gurdiari tiratzeko prest. Izan ere, ez dira zukatuko entzule maite, mugaz gendiko egitura elkarte eta gurutzamendu hauek, sinaduratik ainitz eta egitetik gutxi dutela uzu, salbu Bazkari pintxo daztatze eta hitz bai, baina ondoren bakotxe bere etxera eta hurrengo hartio. Baina itzun nadin peiukuren gana. Euskara bera hotik entzuteak postu bainau, baina gero pentsatu dut normala dela donioen eloitzuneko hausapesak euskara jakitea, ala ez otain normala. Arantzale herri honek mendetan ezagutu du euskara bere portu eta garriketan, baina dezagartzeko zorian dela pentsatu dut bertatik iragaiten naizen bakoitzean, arrantza bera dezagertzen ari den ein berean. Baina ara hor, kutzukerieten ari nintzelarik, gure ausapez doni bandararen Facebook horrira eraman nauen patuak. Eta bigarren miraria izue. Euskerazko arrenaldi bat bere Facebook horriaren aurkezpenean, eta audio, ezana da erraz, eta egina garratz. Eta nik dio, zer mesu obeagorik politikari batentzat. Urrengo hartio. Horrengo hartio, bai, Roselus, aizpuru mil esker, eh, zure iritzi politoren zate da erraz eta egina garratz, eta horrek, eh, bai, gauza initz erraiten ditu gibilean eh, musikarekin segitzen dugu itz eta putz emankizunean zauriak deitzen kantu hau. Eta horre, xare sozialetan topatu dut goizuntan zauriak, Ez taldeak kantuz, olaia aretsabaleta kantariarekin, eta hori eren eretzat izan da, deskubritze bat ez duen ezagutzen eh, kantari hau eta bigarren ikusentzunezko eta izanen da laster filmak bidaltzeko tenorea da lema nire gorputza nire erabakia hemen zein Guatemalan eta musika hau adibidez baliatu beharko duzu ez zuen filmak egiteko usten hau zaituzte tonekilan laster Paskalindo gurekin izanen da sehaskako lehen dakaria itz eta putz Ematen izen gandik iesinoa eta bakarrik nago Ubeldura gorputzean josi dizkidatelako ezin gehiago Berriro bakarrik buruzko lehiaketan parte hartzeko kantua ubaliatu beharko zie zuen bideoa egitean nire gorputza nire erabakia hemen zein guatemalan lemapean jeiak laurden guti dira hitz eta putze mankizunean ziste eta tarte hau egun guziz gomita batena izanen da aktualitatea egiten duena eta goizuntan edo atxaldeuntan obekieranik Paskalindo, eh, sehaskako lehen dakaria gurekin atxaldeuan atxaldeon zui. Eta hainbat gai baditugu zurekilan aipatzeko, benen lehena izango da asteburuntako itzordua andoainen bildu baitziste ikastolen xarekoak eh, eta berariazko lege esparrua behar dela azpimarratu duzue. Zer da hori zehazki, Pascal? Ebe, uh, eh, piskat komplikatzia da, nahi hozu, bo, uh, lehenik jendeak behar du, uh, bat badela ikastolen artean, Euskal Herri osoko ikastolen artean, jena baita, be, guti gora bera, iru eskualde handi, jana jena baita, be, Euskaditik, batik eta Iparalde, behaz, uh, kooperatifa bat badugu elgarren artean, eta handu hainen bildugira, urtero egiten dugun bezala leku batean, gure sartzea piskabat, uh, Eh, sartzearen eh, ospatzeko eta lantzatzeko behar den moduan. Eta egia da, beti baliatzen dela, e, mezu nunbait politikoak ere igortzeko, e, behar direnei, e, alako egun batean demagun, e, ere hor zela, voilà. eta ulertu behar dena, da, be, iparaldean behar dugula lege bat beikastolen be ikastolen sendotzeko eta babesteko, Eta egualdean ere, berko dela, eh, lege bat, nola gaur egun lomze den legearekin, eh, begutik gara bera, xarea, eh, xare osoa, eh, irriskoan sartzen da. Beraz, eh, e, be, <laughs> behingot, bi aldetan, be, borroka berdina eraman berko dugu. Mm, beraz, hor, berari askoa da zinez, uh, unkitzen duena, e, eta beraz ikastolen sare hori lege bat behar ezkoa da, eta horretarat hortarat joan behar duzue, joiteko gogoa duzue? Be, gogoa ala ez, eh, behar, behar da. Gaur egun dugun babes juridikoa Eh, ahula da, eh, eskasa ere gaiten alda. Eh, baita gaur egun uh, be ez gira errekonozituak ikastola uh, bezala, ez gira errekonozituak uh, guti hori bera dugun, uh, nunbait dugun estatutua, nunbait, da eskola pribatuena. Mhm. Eta problema da, eskola pribatuen uh, indarra nunbait frantzian ezaguna da, baina eh, ikastolena guk pixka bat bakarrik eta aparte gira. Eta hortarako guk raiten dugu, badugu berezitasun bat, uh, da hizkuntza hizkuntzarena ergida bakarrak hortan eh, er, hori da maiten dugu kalandretekin, diwanekin, alzaziak eta eta eta Brezola Kataluniaekin. Baina, uh, voilà, uh, eh, nun bait gure berezitasun hori uh, eh, edaman behar dugu. Eta hortan... Uh, lege bat uh, lortuz. Eta hortan sartzen da, ziburuko ikastolaren problematika, enetxe gitu duguna, eta bide honean da? Uh, Enbain, aldugu, edo ez? bide honean da, baina, uh, ah, nun ez da problematika bera. Uh, <laughs> barkatu detailetan sartzea, baina uste dut importanta dela, uh, endaia edo beskoitze edo olako kasuak, uh, legez kampo hasi ginen eta horregatik or, sortu zen uh, arazoa. Hor aldiz ez da hori, hor aldiz da hausapez batek, haus uh, astapenean ejantzuela ikastolaren alde eta gaur egun ez du gehiago ikastolarik nahi bere lurretan. Zena baita ados da, baina lur pribatu batean edola egon bagine problema da, hauteskundeak aintzin hitz eman zuen e, publiko bat emango zigutela, <laughs> eta be, guk non, nonbait eh, hor dainez nahi genuke, be, bere hitzak bete ditzan. Eta ez gira arras hortan, behaz, <laughs> eh, hori da pixka bat komplikatzen duena historio hortan, ez da, hor legera zurik ez da, nonbait ziburun, mhm zinez arazoa da politikoa, eta da hausapez eta berekiparekin dugun eh, arazoa. Hor, beste gai bat ere aipatzeko, miarritzeko bide hartzeko, hor, uh, eh, hostilalean izan zen eh, beraz erriko biltzara, eta aipatu zen miarritzeko liseoa, uh, dakigun bezala hor bidean dena, profesionala ere, eta hor, beraz onartu da, gune gunea aztertzeko estudioak eginen direla, baina niduriz hor, zalantzak agertu dira, utetxibatzu erantzun aldetik, bereziki eh, uste dut, barnategiaren kasuan, diruztatze arazoak izanen ote dira, uh, miagitzeko lize eh, gauza da, erraiten dute uh, dugu la dirurik, ben normala da, en fet, finanzamendu histori bada hori, guk alokatuko dugu gero, eh, sistema nahi bauzu, sistema da um, uh, <clears throat> norbaitek eraikiko du, eta guk gero alokatuko dugu uh, gauza hori, baz normal da, gaur egun, ez dezagun izan, hain zinetik sosori, baina bon, plan bat da, eh, egia da, detailetan txakzen bali magira, guti gira dena gauza, fean, txosten osoa, osoki ezautzen, Uh, guti gira eta be biztan dena <clears throat> haute batzuek ejana izan dituzte gauza batzuk nunbait jakinezean eta baina normala da gure lana da beti giberetik pasatzea eta komunikazio lana, <laughs> komunikazio lana berriz egitea berriz eta berriz eranezaken nola nunbait problematika horretan da. Gero ez dut uste zalantzan emana den proiektu horsoa. Mm -hmm. Egia da pixka bat ahul dela eta pixka bat ahul baino... Uh, uh, Numaik akingarria da ikustea administrazioaren erritmoa eh, gauza guzi horietan. Eh. Hor, eh? nahi behuzu eh, eh, erosteko lura bizikiluzia izan da, gero eh, destinazioa izan behar da, gero, <laughs> gero PLU aldatu behar, PLU egin zin, oain egin behar da, be, zirkiluazioaren ikerketa bat bidarte eta eta izahbelekin eta bertze. Bon, fer, bizikiluzia da guretako problema da nahi behuzue, eh, liseoa etengabe ari dela garapenian eta guk ez gira egin mohtan. Urgentziak baditugu, nahi genituzke lehen bailen aurrak edaman eh, bizu behirat, eta eh, guri duritzen zaugu sekulako denbora galtzen ari da. Baina bora, denbora da, eh? garai batez, ni hori nintzen, eh, <laughs> hori niz, hori no nintzelarik uh, trufatzen ginela, URSS-eko eh, eta burokraziaz, ebe batzutan iuten zaut oktan ere guere eh, nunbait eh, biziki duzeak baitida denak. Bon, ebe ongi etorri beraz gaurko URSS-era, hemen duguna itzoiekin bukatuko dugu Pascal Indo, dola berrogeita bost urte sortu zela ikastola, eh? sei bai, aurrekin. Eta, eta, eta... urte ere ospatu itugu andoainan, nola, bada, e-, eun urte oain lehen Eh, euskal ikastetxea sortu zela donostin, nun eh, gero bilakatuko zena eh, ikastolaren sarea, mm Mikel Muñoak donostin egin zuen uh, lehen Eskola eskola, burasoek eginik, behaz, egun urte aurten. Bon, eta gaur, beraz, irumila berreun ikasle. Inoiz baino zenbaki handiagoa ikastolentzat eta dos bazira baskalindu, erri eskola entzuren dugu, iduriz, inen ere. Bai, andoan egin emana izan da eta ziburuko burasoak ere igan dira estradan, eta biziki momentu ikarria izan da. Erri eskola, beraz, Bernat Etxepareko ikasleak egin kantua, baskalindu, mile esker. Mile esker zuei. eskola, ikastola, Eri eskola Izkuntza zergatik ez ikasi gure kezka Gure artean, ari ginen galdezka Astapenean, hasi ginen gozdezka Lau mutiko, eta ameska Eskolaren ordez ikastola ez da Ola bihurtu zen Euskararen besta Hau da gure kasta, gure arrakasta Gura zuen borondate sortu zen aska. Ola deitu privatu, publikoa dena Erri eskola da helburu nagusiena Txiki ez da beti indajean azkena Naia balin bada, bada almera Legea eta inoiz gure abantaila Banala nahi izan Ikastaren txaila Irumila ikasleek naizta izan txaila Gainitu zuten kopuruen maila Naizta hori izan, sari berena, gudu lema, gure eskumena Nox baitek airera, bota zuen dena eta lege hojek Se aska pribatu izatea ezagu esedea Gure augen aztea delitu oterea Zuen legea, ahmairuan gordea Ez da GEIO horren ateratzeko tenorea Euskara ikasi zeuskaldunen gandik Gure zeruan ez dugu nahi zuen izahi Aukak aztean ditugu Bakarrik, hortako ez dugu subprefetaren beharrik Aldatu, digute, gure izaera Ez goaz, pribatu deitzera Egi eskola gira, guztiok aurrera Joan berko gira, negiro kalera ikasle bazterean Kastolan ikasten segitu ezinean Zordua ezin ezagu kalean Entzun gaitzaten eta utzi Kalean! Baionako itzulia hainbestali zeginik Eta beti berkauza aldajikaturik falu legeari Ale, emendi Gu gure bidetik Aiek bestetik Zure laguntzarekin edo gabe izan nahi dugu gure buruaz jabe Bojokatu baikira, mendez, mende Euskara hizkuntza ofizialaren alde Beste prefeta bat nahi dugu zure ordez Entzun gaituena, sintxo eta legez Ulertzen duena erraiten dioguna indarrez Euskarari gabe Euskara eririk ez Ikastola, erri eskola Ikastola, erri eskola Ikastola, erri eskola Ikastola, erri eskola, erri eskola. Bernatetxe pare, liseoko ikasleak egin zuten kantua eta telebista utzi ratia pitz. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal irratietan. Eta gaur emankizun berezi bat euskal irratietan, sari, kasikoren baten buruan, zazpietatik haintzina, maia murua garen emankizuna, hola deituko dugu, zinemaldirat joan engira, sari zurekilan, maia, txaldeon. Arratsaldean arantza, babai, bai. E, nahiko eman gizun berezi askaineko dugu gaur, eh, 10 egunez egon gara Donostiako zinemaldia segitzen eta hartara, ba, gaur 7 goiti, eh, eman gizun berezi bat egingo dugu, sarien banaketa nola iragantzen esplikatzeko eta baita, e, euskal ekoizpenei begira egon garenez, ba, izan ditugun solasaldi horiek e, gogora ekartzeko, eh, ba, hainbat filmeren inguruan beraz interesatuko gara ordu ez? Ebe ongi, hori xarri, beraz, azpietatik aintzina, ala ere, nainuke galdera bat egin, maia muruaga, zukai beste filma ikusi baititu zozoin izan da zure kutxuna? Ba, egia esan aurten ez dutola izan, e, eh, bihotzeko dik, gero, ni mugatzen nintzen filme bat egunka, eh, gehiago ezin nuen, e, badut, Mikel Kintanak ikusten zituen, hiru egunean, E, gero egia da, filma onak direla, eh, izan direnak, baina nik drama gehiagik ikusi ditut eta egia san, e, bai, goizeko behatzietan eh, dramen ikusteko nik ez dut bai. burua. <laughs> E, ba, ikusi nuen Twitteren norbaitek ere txiokatu zuen, badago, ba, baote dago zinemaldiontan filme bat nun ez den eriotzarik iduriz, denak eh, horren inguruan ziren eriotzak edo beti bazen horako bai, zabe. bai, gero guk aukeratu genituen agian, ez? E, berreun filmetik gora esken dituzte, beraz, e, ustut, autua gurea izan dela eta falta ere, bai. Bo. Zinemaldia, beraz, sari aipagai zazpietatik hain zina, beraz, horren bat falta da. E, beraz, arte, beraz, maia murua gamilesker? Gero arte arantza. Goizberriko gomita zuzenean Euskal Iratietan aste hartuntan goiz ederta berna edabide berriaren proiektuaz. Galderak egin goiz berriaren Facebook edo Twitteraren bitartez. Hau da, beraz, biharko gomita goiz berri, nitzordua duzie goizetik usai amezala eta usai aldaketak eh, sartzea ere egin baitute Krista eta batit, kruzpeirek han ah, ere lekoa usten dut sanek ere berea eta be, ekipa berriari ongietoria eta biharko gomita goizeder taberna erran bezala eta edabide berri bat beharrezko hote da Ipar Euskal Herrian frantzesez izanen dena galderazko ikura biharko galdera bat izaiten alda ere, zuek ere zuen galdera egin nahi baduzie, ez du da, beraz, eh, Twitter edo, xare sozialen bidez egitea edo telefonoz ere biargo izan, zuzenki deituz, bat hartuko du telefona, eta zuen galdera eginen, baien, gomitari eta hortan agurtuko gira, gaurko hitz eta putzen mankizuna jadanik, bokatu da, baina biar hemen txezaren gira laguna, kezinki eta atxaldeko bostetatik aintzina, eta oartu ziste, egunero, laguntzaile desberdin bat bada eman kizununtan, gaur iraitz Sofia horren lehena izan da, eta bihar Martin Kitiorena. Internet mazizte, segur ikusi duzela Shimino Bitsi hori. Beti txisteren bila eta hitz diokoen bila ari dena. Martin Kitio gure kasetari berezia izanen da, eta bihar Euskal Herriko txapelketa baterat joanen gira. Bihar itzordua emaiten dautziet momentuz seiak Euskal Herratietan. bihar arte lagunak eta momentu seiak euskal irratetan berriak zurekin bernadetar gaina txalde hon.